Ən birinci təqva olmaqda çağıram. Mühüm məsələlərdən biri hansı ki, insan fərd üçün və həmçin cəmiyyət üçün əminəmanlığın əhəmiyyətidir. Əminəmanlığın yeridir. Həm insan özü üçün, həm ətrafı üçün. Ona görə İslamın məqsədlərindən, bir, məqsədlərindən də biri, əhkamların bu cür qılınmasında məqsədlərindən də biri əmin, əmanlığa gətirib çıxarmaqdır vəziyyəti. Çünki əmin, əminə amanlıq olmayanda məlumdur ki, insan rahat olmaz. Nəinki insan, hətta heyvanlar rahat olmaz. Ona görə bu mühüm məsələlərdən biridir, hansı ki, müsəlman cəmiyyətində gərək bunu nəzərə alsınlar. Təsəvvürlə əmin aman, əmən amansızlıq nəyə gətirir çıxardır? Rahat həyatı yoxdur. Yəni, kişi və ya şəxs və ya qadın hər gün nəyisə gözləyir ki, nəsə olacaq hə, öz həyatına və öz, öz ailəsinə və ya başqalarına. Hətta öz yaxınlarına belə şəkşifənə yanaşacaq, çünki əmənəmanlıq yoxdur artıq. Nəyə, nəyə gətirib çıxardır əmənəmanlıq olmayanda? Qorxuya, daima güdürsən ki, kimsə səni gəlib vuracaq, kimsə sənin evi yaracaq və artıq sabahı gözləmirsən. Hər kəs o günlə yaşayır və gələcək üçün insanın heç fikirləri olmur. Və hansı nəyə görədir? Əminəmanlığın aradan getməsi üçün. Ona görə fikir verir İbrahim əleyhissalam. Allah subhanətə nə qildir? Onun barədə bizə buyurur ki, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ İbrahim əleyhissalam dua eləyir. Dua eləyir ki, ya Rab, bu şəhəri, yəni Məkkəni əminəmanlıq et və məni və həmçinin mənim övladlarımı itlərə ibadətdən çəkindir. Yəni, fikir versən burada Peyğəmbərə tohiddən qabaq əminəmanlığı istədi. Çünki bu onu göstərir ki, əminəmanlığın yeri cəmiyyətdə mühümdir. Çünki insan əminəman olmayanda o necə Allah subhanətə ibadət edəcək, necə elm öyrənəcək. Çünki əminəmanlıq olmayanda bunlar hamısı olmur, yadaşlar. İnsan məkdə gedə bilmir, rahat. İnsan elm öyrənə bilmir. Fikir verirsiniz ki, bunun fəsadı, nə qədər böyük fəsadları var. Və həmçinin hə, necə ayədə də görürsünüz ki, İbrahim əleyhissalam yəni, tovhiddən qabaq birinci əminəmanlıq istədi. Ona görə mühtərəm müsəlmanlar, yəni, biz bilirik ki, əminəmanlığı olmaması həmçinin fitnə vaxtıdır. Və fitnə də özü nəhy olunub. Allah subhanətlə fitnəni sevməz, fəsadı sevməz və ə, e, hətta görürsən fitnənin nəticəsində insanlar zəlatə düşür, haqq yoldan çəkinirlər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi nə deyib? Fitnə vaxtı dini tutmaq, Rasul sallallahu yolla gedmək elə bir ki, əlində köç kimi tutmaq kimi olacaq. Yəni, fitnə vaxtı ağırlaşır, ibadət ağırlaşır, sünnə irayət ağırlaşır <clears throat> və s. Və həmçinin qardaşlar, əminəmanlığın gedməyi nəyə səbəb gətirir? E, bütün xeyr yollar bağlanır, həyat pislənir, yaşayış pislənir, ölkə dağılır, evlər yanır, ailələr ayrı ayrılır, vətəndən tərkiləyənlər çoxalır, iqtisadi cəhətdən ölkə zəifləyir, ruzu qazanmaq, çörək qazanmaq çətinləşir, yalan və paxıllıq, ölüm, günahsız insanların ölməyi, qadınların dul qalmağı, uşaqların yetim olmağı və həmçinin cahilliyin atmağı və zülmün atmağı və s. və s. və s. cəmiyyət fəxırlıq libasını geyir, açlıq libasını. Ona görə bəzən görürsən ki, bu hadisələr ki, baş verir bu ölkələrdə, indi bir gün avtomatla onlar tutublarsa, sabah onlar o avtomatı qoyub, onlar çörək axtaracaqlar. Sabalar o avtomatı qoyub başlayacaqlar çörək axtarmağa. Çünki görəcəklər ki, avtomatı yemirmirlər. Yaşama lazımdır. Ona görə əminamanlıq mühümdir cəmiyyətdə. Yəni, elə deyil, kim götürdü avtomat, nəsə elə ilə qutardı, hər şey düzəldi. Ona görə şəriyyətimiz fikir versəz, buna yer ayırıb və e, nə cür fəsadları gətirib çıxardır, türbətür. Ona görə Allah s.ə. buyurur ki, Vallahu la yuhibbul fəsad. Allah fəsadı sevməz. Ona görə Omar radiyallahu anhu buyurur ki, onun bir sözü var, Omar, Omar ibn Xattabın kürəkəni, e, ə, Ali ibn Əbi Talibin kürəkəni deyir ki, əgər fitnə qapısı açılsa o da bağlanmayacaq. Ona görə görün nə hadisələr baş verir. İndi bu hasan düzələcək, necə düzələcək, kim olacaq və s. Bunlar sual şarəsindədir. Lakin əziyyət çəkən kim olacaq cəmiyyət? Oradakı yaşam cəmiyyət. Əksinə o irəliləyişi yox, əksinə o cəmiyyəti geriyə atacaq demək olar ki, çox cəhətdən. Və həmçinin qardaşlar, <clears throat> ona görə Omarın Xattab deyir ki, fitnə qapısını açmayın. Əgər açıldı, ondan bağlamaq olmayacaq. Ona görə İbn Teymiyə, rahiməhullah, minhəcü sünnədə və o da xüsusən də sahabələrin vaxtında e, zühur edən fitnələrin barədə danışır və deyir ki, fitnə elə, elə güclüdür ki, elə təhlükəlidir ki, e, əgər fitnə baş verdi, hətta Aqillər onun qabağını almağa aciz olurlar. Hətta aqillər. Ona görə necə Şeyx Rəhməlullah buyurur ki, böyük sahabələr o fitnənin qabağını almağa qadir olmadılar. Böyük sahabələr. Və təsəvvürlə başqa vaxt necə? Hələm incidən heç danışmıram. Ona görə Mavərdi, Rahiməhullah buyurur ki, hər bir şeyin əvvəli ləzzətli olur. Hər bir şeyin əvvəli ləzzətli olur. Hə, lakin sonrası isə yaxşı olmur. Ona görə sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, sallallahu aleyhi ve selləm mənim sizə qorxduğum, ən qorxduğum məsələlərdən biri odur ki, öz ümmətimə ən qorxduğum məsələlərdən biri odur ki, e, dili yaxşı olan bir münafiqdən. Yəni, ola bilər insanı çağırsın kimsə gözəl sözlərlə, gözəl vədlərlə və s. Və lakin əslində isə onun yaxşı danışmağı deyil, əslində yəni hadisələ baxmaq lazımdır, vəziyyətə, nəticələrə, bunların üçün nəzərə almaq lazımdır. Ona görə ən böyük fitnələrdən biri də qardaşlar, necə kitablarımızda da buyurub, Quranda, sünnədə, hədis, e, hədis kitablarında və həmçinin bizim sələf kitablarında ən böyük fitnələrdən də biri də hakimə qarşı çıxmaqdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm bu məsələni çox şiddətli qeyd edib. Çox şiddətlə. Hətta sahabələr fikir versən, sahabələr e, radiyallahu anhum, Bakı ilə Yezid, Yezidin vaxtında Baxmayaraq, bəzi sahabələr narazı idi, lakin çıxmadılar ona qarşı. Hətta sahabələrin çoxsu ona beyət elədi. Sahabələrin çoxsu ona beyət elədi. Məsələn, İbn Ömər kimi baxmayaraq Yeziddən nə fəsadlar var idi. Baxmayaraq, lakin e, ona qarşı çıxmaq görünən nəticələr verdi və çıxmayanlar gör necə qaldılar. Ona görə hakimə qarşı çıxmaq tarixlə göstərir ki, yəni heç vaxt xeyrə çatmayıb insan. Və bu ən böyük fitnələrdən biridir. Ona görə Şeyx İbn-i Teymiyyə Rahimullah İbn Həcr Sünnədə buyurur ki, 4-cü cild 529-cu səhifədə hətta böyük sahabələr yerdə qarşı çıxmaq əmr etdilər ki, çıxmayın. Hətta böyük sahabələr. Məsələn, Abdullah ibn Omar kimi, Said ibn Musayib, Said ibn Musayib kimi, e, ə, Ali ibn Hüseyin kimi və başqaları kimi Hurra günü gecdə qarşı çıxmağa qadağan etdilər. Baxmayaraq nə fəsadı var idi. Bəzən qardaşlar, sahabələrin mövqeyindən görsənir ki, İbn Ömər radiyallahu anh və başqaları, başqa sahabələr, Həccac, Həccacın arxasında namaz qılırdılar. Həccacla məlumdur onun zülmü, zalımlığı və s. Həmçə Həsən Basri rəhmə Allah buyurur ki, onun bir sözü var Həccac barədə, deyir ki, Həccac Allahın əzabıdır sizin üzərinizdə. Allahın əzabın əlinizlə yox, dua elə, ona müraciət edin ki, bu əzabı götürsün. Hasan Basri buyurur, rahimullah. Yəni, həccac Allahın əzabı idi. Və Allahın əzabını əllə deyişməyin. Allaha sınmaqla, Allaha yarlamaqla deyişən. Ona görə e, Allah subhanətlə buyurur, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ لِرَبِّهِمْ Və mə yətədərraun. Ona görə Allah Subhanahu buyurur ki, biz həqiqətən onları əzabla ə, e, ə, e, yoxladıq, lakin onlar yenə öz rəblərinə itaat etmədilər, yalvarıb yaxanamadılar. Yəni əzab gələndə çıxmaq yox, Allaha tərəf dönüb ondan istəmək, ona yalvarmaq lazımdır. Ona yaxamaq lazımdır. Ondan istəmək lazımdır. Və həmçinin qardaşlar, e, Mümin surəsi 76-cı ayə. Həmçinin <clears throat> Tarix göstərir İbn Əşəs. İbn Əşəs ona qarşı çıxanda Həccacə qarşı nə, necə fəsadlar baş verdi. İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, hakimə qarşı çıxmağın məsləhəti, e, məqsədəsi fəsadı, məsləhətindən daha çoxdur. Yəni, heç kəs fikirləşmə ki, hakimə qarşı çıxanda nəsə yaxşı olacaq. Əksinə, onun fəsadı yaxşılığından daha çoxdur. Yəni ki, ona görə Minhac-ı Sünnədə, rəhəməllah, buyurur ki, 4-cü cild 527-ci səhifədə buyurur ki, rahimullah, hakimə qarşı çıxmaq həmişə nəinki din, həmçində dünyanı da xarab eləyir. Nə dini cəhətdən sərf eləyir, nə də dünya cəhətindən ə, e, sərf eləyir. Ona görə buyurur ki, rahimullah, ona görə əhl-i sünnə və cəmaa hakimə qarşı çıxmağı tərk görürlər, tərk ilməyə görürlər. Ona görə misal, misal kimi çəkmək olar, İmam Əhməd rahimullah Baxmayaraq, Abbasilərin vaxtında Abbasilər küfr bidəti yayırdılar. Məsələn, Quran məxluq olmağını deyirdilər və həmçinin sifətlər barədə Allah subhanətə sifətlərini inkar edirdilər və s. təvil edirdilər. Lakin buna baxmayaraq, həmçinin imtihan edirdilər, həbs edirdilər, döyürdülər, bu əqidən məcburi sənə qəbul etdirirdilər. Lakin İmam Əhməd Rəhəmullah baxmayaraq döyüldü də, tutuldu da. Və lakin yenə demədi ki, yəni, hakimə qarşı çıxaq, hətta onun yanı gələndə bu barədə deyirdi ki, hal-hazırda biz nə vəziyyətdəyik, o hakimə qarşı çıxmaqdan daha yaxşıdır. Çünki hakimə qarşı çıxmaq daha fəsadı gətirib çıxardacaqdır və görün, hələm o çıxma, çıxmamışdan qabaq vəziyyət necə idi? Deyir ki, hal-hazırdakı vəziyyət çıxmaqdan sonraki vəziyyətdən daha yaxşıdır. Bu onu göstərir ki, hakimə qarşı çıxmaq Heç bir fayda verməyib. Tarix, tarix də buna şahiddir. Və həmçinin qardaşlar, <clears throat> deməli, əmin amanlığı qoruyub saxlamaq lazımdır. Və xüsusən də əmin amanlığı pozan məsələlərdən nədir? E, bu mitinglər və s. Cəmatı yığıb çıxmaq. Təbii ki, bunun fəsadları çoxdur. Ən birinci fəsadı bu, budur ki, cəmiyyət bölünür. Bu yaxşı alamət deyil. Cəmiyyət bölündüsə, dövlət zəifləyir. Və dövlət zəiflədisə, cəmiyyət bölündüsə, xaric bunlardan istifadə edir. Yaxşı vəziyyəti gətirib çıxarmır. Həmçinin, qardaşlar, yəni, bu, bu cür yığıncaqların, bu cür yığıncaq, ona görə, e, ona görə e, İbn-i Qeym Rahimullah Eylam-ül Muvaqqiyin kitabında 3-cü cild e, 4-cü səhifədə buyurur ki, münkəri inkar edəndə, əgər inkar etməklə daha vəziyyət pis olacaq isə hələ, qoy elə o mümkər qalsın. Əgər sən mümkər görürsən, istəyirsən onu dəyişmək. Lakin bilirsən ki, dəyişməklə lap pis olacaq. Onda dəyişmək olmaz o mümkəri. Hələ çalışmaz o mümkər qalsın, sadəcə sən öz işi görməlisən. Həmçin, qardaşlar, bu cür yığıncaqların, bu cür bu mitinglərin və s. yəni fəsadlarından həmçinin e, bu əslində Bu adət kafirlərin adətidir. Yəni, bu kafirlərin adətidir, bu bitizam. Çünki İslam cəmiyyətdən də bu şeylər yox idi. İslam cəmiyyətində bir dənə buna oxşar nə idi? Hakimə qarşı çıxma necə e, Osman radiyallahu anh vaxtında xavariclər gəldilər. Osman radiyallahu anh minbərdə atırdılar, nəsə daş atırdılar ona, qoymurdular danışmaq. Sonra qadağan elədilər evində, ev dustağı oldu, sonra öldürdülər evində. Xavariclər. Amma bu formada hansı ki çıxıb, öz nəyisə tələb edir. Bu kafirlərin adətidir əslində. Yəni, sülh, məramlı və s. mitinglər. Bu əslində kafirlərindir, bu demokratiya, demokratiyanın adət ənəmsidir. Çünki demokratiya bilirsiniz də, demokratiya sistemi bu xalqın hökmdür. Yəni, demokratiyada hökm xalqındır. Amma İslamda isə hökm nədir? Allahın. Demokratiya isə başqadır. Demokratiya Yunan kəlməsidir. Mənası da hökm xalqındır. Yəni, xalqın hökmün xalq verir. Əslində, bu düzdür. İslam, İslamla düz gəlmir. O, sadəcə demokratiyadadır. Bu, yəni, insan azaddır. Tam azad. Yəni, demokratiya belə baxanda düzdür. Əvvəli yaxşı görsənir. Məsələn, e, hüquqlar, tam hüquq. Tam hüquq vermək olmaz heç kəsə. Qayda qanun olmalıdır. Yoxsa sən dur, qırmızıdan keçkinəm, mən tam hüquq azadlığı yox. Sən özün məcbursan qırmızı, onu qırmızılığa götür də, yol hərəkəti qaydalarını və s. Mən azadlıq istəyirəm. Yo, özün məcbursan ki, qayda qoyasan. Cəmiyyətdə qayda olmalıdır. Hər bir şeyin həddi olmalıdır. Ki, insanlar rahat yaşasınlar. Ona görə demokratiyanın yəni, belə çıxışları belə yaxşı görsənir. Tam azadlıq və s. və s. Diyor ki, zamanlar istədiyi kimi yaşasınlar və s. Lakin əslində isə bu qurumdur. Bir qurumdur. Yəni, sistem də belədir ki, Bu mitiklər hələ demokratiyadan gəlir. Yəni, bir şey istəməyəndə çıxkinə, nə istəyən diginə hakimi qarşı. Bu da İslamla da düzgün deyil. İslamla da bu düzgün deyil. Ona görə, yəni, bu mitinglər bu əslində kafirlərin adətidir. Kafirlərdən gələn bir adətdir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə buyurub ki, kafirlərə oxşamamaq. Həmçin qardaşlar, mitinglərin fəsadından budur ki, ə, e, mitinglərin fəsadından budur ki, e, Peyğəmbər salsa müxalif olur. Yəni, biz bilirik ki, hakim, Rasul sallallahu aleyhi bizə buyurub ki, hakim zalim olsa səbirlə. Deyim ona qarşı çıx. Ona görə hədisdən birində gəlir ki, belini vursa da, malını götürsə də, qulaq az tabi ol. Qulaq az tabi ol. Çünki sən o zalimi qarşı çıxmanın daha pis olacaq. Həm özüvə, həm alevə, həm kəbiyyətvə. Yəni, bu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Əgər hələ olsaydı, deyərdi ki, sən belə vurdu, malı götürdü, yığ 50 nəfəri, çıx azadlıq meydana şey, miting elə. Gəd o miting elə, azadlıqdır və s. Aydındır. Əslində isə bu azadlıq deyil. Bu, demokratiya aydındır, qardaşlar. Bu, əslində azadlıq deyil. Bu, bizim lavaşımızı pizzanan, yəni dəyişməkdir, pizza adəsini gətirməkdir əslində. Aydınmı qardaşlar? Həmçinin qardaşlar, e, bu cür mitinglərin fəsadlarından həmçinin e, nələr baş verir, qan tökülür və həmçinin e, əminəmanlıq gedir aradan və həmçinin mal gedir, oğurluq və görsən fasiklər bundan istifadə edir və gör nələr baş verir bəzi ölkələrdə. Birinci gün çıxdılar, ikinci gün tükanlar boşaldı. E, təbii ki, istifadə edirlər bununla. İstifadə edirsən, ola bilər onların içində yaxşı niyyətlər də olsun, lakin sən bütün cəmiyyəti saxlaya bilməzsin axı. Cəmiyyətdə hər cür adam var. Doğrusu da var, zalımı da var, kafiri də var, münafiqi də var, mömini də var. Hamı bir deyil. Və həmçinin, qardaşlar, e, e, <clears throat> həmçinin xüsusən də bundan kafirlər istifadə edir. Fəsadlarından həmçinin dövlət zəifliyi, yəni vətənə təhlükə olur. Yəni, siz baxın, nələr baş verir başqa ölkələrdə. Yəni, o hadisələr səbəb olur ki, kafirlər o ölkəyə girirlər, artıq hakim olurlar. Ona görə çox e, təəssüf ki, e, bəzən bu, bu cür danışanda, bu cür danışanda, hə, deyirlər, hə, kimsə zakaz verib, hə, sifariş verib, hə, dövlət adamıdır, hə, yaxın üzvüdür, hə, qorxur, Əhli hə, səhv elədir, hakimə qaltalıq eləyir ikinci fasılına və s. və s. Qardaş, bu əhl-i sünnə və cəman mövqeyidir. O, uşaq söhbətlərindən tutarım. Avam, səfik söhbətlərindən. Bu əhl-i sünnə və cəmanın mövqeyidir. Bu məsələlər barədə bunu mən yox, alimlər deyir, qardaşlar. Bu qorxalıq deyil, bu yaltaqlıq deyil, bu nə bilim, hansı partiya üz olmaq deyil, bu cif almaq deyil və s. və s. Bu sadəcə, qardaşlar, bu mövqeyimizdir. Çünki biz deyirik ki, bu heç bir xeyrə gətirib çıxarmır, əksinə bu fəsadı gətirib və qeyd, etdi, qeyd etdiyi də necə fəsadlara gətirib çıxardır. Bir dənə də fəsad gətirmir. Nə qədər fəsadlara gətirib çıxardır, cürbəcür. Ona görə islah yolu, islah yolu necə olmalıdır, necə Allah subhanət hələ bizə deyib. Fikir ver, hansı Peyğəmbər nümayiş eləyib? Vaxtında ən dəhşətli kafir, hakimlər və ən dəhşətli küfür, münkərlər və s. Hansı deyib ki, gəlin getdik azadlıq meydanına. Hansı deyib? Heç biri. Peyğəmbərlərin yolu deyil. İslamı da peyğəmbərlərdən götürmək lazımdır. Onlar islah edib. Onlar, lakin əgər sən bu mövqədə ittiham edirsən, bizi peyğəmbərlərə ittiham edirsən. Peyğəmbərlərə ittiham edirsən. Ona görə islah yolu Allah subhanət hələ bizə buyurub, nəsihətlə olur, səbirlə, rəhmətlə, və sair kimi sifətlərlə. Çünki ola bilərsən bir şey 5 dəqiqə düzətməyəsən. Lakin sən qoy ginə, gedərsən öz mövqeyində ol ginə, o yavaş-yavaş düzələcək 5 ilə, 10 ilə. Lakin 5 dəqiqə bunu düzətmək olmayacaq. Aydınmı qardaşlar? Ona görə fikir və söz e, Allah subhanət hələ nə deyir? Musa Aleyhisselamla Haruna deyir ki, qardaşına deyir ki, yəni Fironla kafiri ola bilərmi? Yox. Lakin gör nə deyir onlara? Fəqulə له qavlən leyyinə ləalləhu yətədəkkər o yaxşə. Yenə ki, Musa halına deyir ki, ged onunla danış Fironiyana. Demir, nümayişə çıx. Deyir ki, ged ona danış ki, özü mülayim danış ki, bəlkə Allahdan qorxdu da. Bəlkə Allahdan qorxdu. Get Fironla birbaşa ona mülayim danış. Demə, girən ki, sən kafirsən, sən nə iş belə deyirsən? Aydındır, bax, Rabbani üslub budur. Əgər olsaydı, başqaları deyən kimi olardı Quran sünnədə. Yoxdur elə şey. Yoxsa heç bir peyğəmbər eləməyib elə. Bax, Allah subhanət hala, Fironla kafiri varmı? Yox. Əgər Fironla kafirlə, tağutla belə rəftar etmək lazımdırsa, bəs müsəlmanla necə? Zalimla və s. Ona görə bu mitinglərdir, bu şeylərdir, belə şeylə anlamaq lazımdır. Bizim mövqeyimiz var. Sadəcə, e, yəni, bu, düzü, bu, bu mövzunu mən nə üçün görə hazırlamadım? Sadəcə gəldi, söz vermişdim ki, bu məsələləri toxunacaq, bu hadisələrə toxunacaq və əlhəm də toxunduq və islah yolu mintiqlə, hakimə qarşı çıxmaqla və s. yol, o səbirlə, Allaha sıxınmaqla, Allahın dinin, Allahın dininə tövbə etməklə, dinə qayıtmaqla olacaq. Allah subhanət hələ bizə işi faydalardan etsin və bizi fitnədən, fırsatdan qorusun və fitnəkarlardan qorusun. Allah subhanət hələ meçimimizin asılmanı kömək olsun. Allah subhanahu alə müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanətə taala ölkəmizə həmçə müsəlman ölkələrinə xətadan, bəladan qorusun. Aqul həzə və li və lakum və lisəir muslimin min kulli zam istəğfiru innahu huval ghafurur zəm astəxfiru innəhu huvəl xəfurur rəhim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقيموا الصلاة